lista a la Marina Alta, en esa escalada de Chalot, donde el equipo postal de la Marina Cruz Segaria realizó una magnífica etapa. Pero magnífica etapa también realizó en esa primera prueba BTT, ese Open Comunidad de Valenciana que se celebraba el sábado en el Polo de la Marina, donde Adelino Moy fue el ganador de esta prueba, de esta primera etapa que se celebra de la Open BTT. Hablamos con, precisamente con el ciclista del equipo Portal Mas, eh, Cruz Ciclista Segaria. Adelino, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, molde, molt, de, molt no? en esa prueba BTP. Yo es que tenido ganeta no? de, de tornar a Bores y bueno, finalmente eh, a ha pogut eh, fer amb ella y Sí, había veritat que sí. estar, moltes ganes. de estar tres por en la categoría élite y estar en sempre esperant per guanyar i quedar-me sempre segon, tercer, quart. Era regular, però faltava pujar al, al puesto general del pòdium. I mira, este dissabte ho vam poder aconseguir, després dintentar un de amb el que era una prova molt, prou complicada, no? Compta'm com va succeir la mateixa. Sí, bueno, des del principi, a ser la primera carrera de l'Open, a, ah, hi havia una inscripció molt gran, eh? 250 corredors, si no recordo mal, iba normal, sí que una quina molt nerviosa. O la primera mañana referències, som molt anar davant i, i des del principi jo era Betalú, que és el campió de l'any passat, que l'Open, ara va de tirar molt fort, que des del primer moment va voler treure distàncies. Jo em vaig imaginar poca l'expectativa, i sobre la primera volta més o menys vaig notar que va ser un poc al ritme, aleshores vaig decidir provar. No va ser un atac molt fort, però va ser un tipos de canvi de ritme i al veure que sí que es quedava de la nova roda no m'ho vaig pensar, em vaig dir, au, a cop, que no tot. I a mesura que veia que anava distanciant encara em creixia un poc. Al final vaig patir un poc a la quarta volta, tant físicament un poquet, és normal, quan ja portes més d'una mica de carrera al límit és normal que tinguis un baixonet, però sobretot el tema dels doblats que els seus circuits van començar a agarrar que tan molt molta cerdura i va ser un poc complicat, perquè tenien que anar demanant pas, la gent s'apartava, i hi gent que no s'apartava en seguida, la gent sempre darrere venien eh, i va ser un poc complicat, però mira, al final vaig poder final. Aquesta prova la, la coneixies perfectament, són proves i circuits que, que conegueu a no? El de Polop, sí, el de Polop ja és el tercer any que correrem. A part també fan la marxa de les altres de l'octubre i més o menys és per la mateixa dona i el circuit va anar a vora fa dues setmanes. També un poc està investigant el terreno. Va acompanyar també, em sembla, eh, Pablo Ramírez, no?, en este Open BTT, que també va fer una, un bon bon resultat. Sí, la veritat és que sí, per ser la seva primera cursa en l'Open va estar molt bé. Mm, pensa que va acabar el 18 de l'escrat, d'absolut, i el segon de la, categoria senyor. Això és fenomenal. Eh, tinguem en compte el nivell antes de pasar a hablar lo que ha usted la Vuelta ciclista a la Marina, ¿cuál es la propera prova de Open BTT? Eh, bueno, la, la, la propera prova es la primera de España, que es el día 20 de, de marzo a Madrid, a la Casa de Campo, que también es la carrera de categoría internacional. y ahí ahí ahí es no es igual, hay un de nivel y hay que intentar hacer lo mejor posible y disfrutar. ya que la oportunidad de poder competir en esta tiempo. i la propera reunió de comunitat és a final de març, la setmana següent, del dia 26, a Onda, Castelló. O sigui que dues setmanes després de falles, eh, dos etapes també molt boniques i molt complicades. Sí, després de la Vall d'Ixó i la de la Guard, van tenir les quatre seguidetes. Eh, ara és un no parat. Tenim aquesta setmana de descans, després de tota la volta de la Marina, que portem competint després de gener. Aquesta setmana de descans, a partir de la setmana tornem. Está claro, pues entramos eh, centramos un poquito en lo que ha en esta volta ciclista a la Marina de Lino. Comentáis que si los forces eh, lo vais eh, bueno, ver que sí que, que van permitir, no? Porque no esté 8 en la contrarreloj de Chaló y bueno, vas a conseguir el tercer que en la general de Montaña. Sí, la verdad es que sí. No, no lo tenía todos, pero después de por una dije que mai saps por responder. Y me una crono que yo un pero en límit, que que va a ser va assistir super concentrat, sabia a cada zona com tenia que anar, el guerrero que tenia que portar i sabia que feia llarga i que no podies començar a coses i si no ho pagaries. Al final, mira, vaig marcar 26 minuts 28 segons, que vaig baixar en més de 20 minut el temps que vaig fer l'any passat, i em va valer per acabar l'octau segon sènior de, de l'etapa. La llàstima que vaig perdre un lloc a la General de la Muntanya, d'anar segon al final acabat tercer, a favor del líder, el, bueno, el, el campió de la volta de la Marina, que va fer segon, va sumar 20 punts i en va passar. Però bé, Bueno, està, està clar. Bueno, ara suposo que l'equip eh, portal, eh, portal de la Marina, eh, Club aquesta Segària, comença a difuminar se un poquet eh, i a participar en altres proves, no? Circuits de, de carretera, proves de carretera, proves de muntanya, o sigui, són moltes no? les proves que ara mateix ja tenim que eh, realitzar. Sí, és un calendari molt ampli. Ara, el que és la volta de Marina sí que estarem tots com un bloc, però a partir d'ara es dividim en dos grups, però el que és la secció VTT, que són els que centrarem més en el calendari de mountain bike i per altra banda són els de carretera. Nosaltres, des de la secció BTT, ens enfocarem un poc més a l'Open de la comunitat, a l'Open d'Espanya, els quants, i també al campionat autonòmic, tant de marató com de ràdio. y que está a la sesión de carretera pues para la Challenge, de la categoría Master Senior y alguna también Master senior de Bona, aparte del automático por pues Adelino Moix, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Seguirem en contacte en totes eh, aquestes activitats que esté realitzant y a veure si depara més èxit. Muchas gracias. Muchas gracias a vosaltres. Y no dejamos el ciclismo porque ahora hablamos de la segunda marcha